Fransız lokantası. Le bistrot français. Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Marie Munhoven, Steven Riff, Adrian Lisha, et Gökşen Şahin Lisha. Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, 3, 4. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au bistrot français. Bienvenue au bistrot français d'Istanbul. Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Fransız lokantasına hoş geldiniz. Sortez. Neyse. Ça allait pour moi, monsieur Septime Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Mmh, fausse tombe. Attention, hein. Trois Alors cette semaine, après une entrée qui sera sur l'architecture, nos, invités seront cuisinés par Adrien. Ce sera Johan Morvan et Sinan Logi sur leur livre Istanbul 2023. Bu akşam mimarlık üzerinde bir antreden sonra ana menümüzde Adrien e, aşçımız olacak ve bu akşam Johan Morvan ve Sinan Logi'yi e, karşılıyoruz. Et finalement, le dessert nous sera servi par Marie, comme à son habitude. Alors aujourd'hui, en entrée, ce sera art et architecture. Je sais, c'est un bien vaste sujet pour les deux minutes à venir, mais cela me permet de mieux annoncer l'un de nos invités de ce soir, Sinan Logi, qui sera cuisiné par le chef Adrien. Sinan est un architecte et enseigne cette discipline, mais il est également artiste. Il y a peu, on a pu découvrir ses œuvres dans la galerie stambouliote de Galata, Octem à que maintenant nous connaissons bien. Alors ce soir, on peut citer quelques artistes qui se sont penchés, intéressés, utilisés ou tout simplement nourris d'architecture pour créer leurs œuvres d'art. Gordon Matta Clark, artistes au travers de ces architectures de l'accident ou de la soustraction. Rachel Witherhead, artiste qui transforme l'espace du vide en architecture du plein. Georges Rousse ou Felice Varini qui ont l'art de l'intervention dans l'espace de l'architecture par le jeu de l'anémorphose. C'est un jeu. On peut aussi citer l'allemand Thomas Schütte ou encore Jean-Claude Ménard et ses demeures fractales, espace total où l'œuvre d'art envahit l'architecture, devient elle-même l'architecture, il y aurait mille autres noms valables à citer. Mais dans ce cas-là, il faut aussi citer ce soir les architectes, artistes. Hadid, bien sûr, qui fonde en partie son projet sur des explorations de sa peinture et de son dessin. Une autre star de l'architecture, Santiago Calatrava, qui expose ses sculptures en lien direct avec les problématiques de son autre discipline, et dernier plus classique avec notre Le Corbusier national, qui en fait est suisse, etc. etc. Alors où se situe Sinan au milieu de ces exemples est-il architecte qui puise dans l'art ou artiste qui puise dans l'architecture Eh bien, je crois que ça n'a pas d'importance de le ranger dans une case. Pourquoi vouloir éloigner ces deux disciplines qui sont depuis l'Antiquité en vérité étroitement liées Les exemples cités précédemment nous laissent penser que ces arts se sont rapprochés bien récemment, mais tout cela est faux. Même si certaines périodes historiques ont creusé l'écart, art et architecture se sont toujours nourris mutuellement, ce sont des disciplines sœurs car leur sujet principal, c'est bien l'homme, cet homme universel. Alors, Adrien, tu vas commencer à cuisiner nos invités. Je te laisse la parole. Alors, on va commencer par euh, Sinan Logi. Euh, Sinan, tu, viens de Belgique, euh, belgo-turc, on pourrait dire. Est-ce que tu pourrais te, présenter un peu plus en détail, s'il te plaît <laughs> oui, très bien. Euh, donc, euh, je suis né à Bruxelles et puis entre mes 5 et 13 ans, j'ai vécu à Ankara pour ensuite repartir à Bruxelles pendant 25 ans. Et je suis de retour, euh, enfin, où j'habite Istanbul depuis 4 ans. Et alors, je te demande de bien retenir tout ça parce qu'après, tu, tu, vas devoir le traduire comme tu parles <laughs> turc. D'accord. <laughs> Donc disons que tu es arrivé maintenant à Istanbul et qu'est-ce que tu fais à Istanbul <laughs> euh, Plusieurs choses, euh, de l'architecture, j'enseigne principalement l'architecture, ensuite de la peinture et je marche avec Johan Morvan qui est là ce soir aussi afin d'écrire des textes, des, recherches sur Istanbul. Une vie, une vie très riche, donc on voit. Et comment est-ce qu'on le dit en turc, tout ça Ah <laughs> Ee, çok iyi bir soru. Ee, çabuk bir tercüme olarak e, işte hmm, Brüksel'de doğdum. Sonra 5 ve 13 yaş arası Ankara'da yaşadım. Sonra 25 yıl boyunca Brüksel'e geri gittim ve 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Burada mimarlık yapıyorum. Ee, mimarlık fakültesinde öğretim görevlisiyim resim yapıyorum ve Yuan Morvan'la beraber yürüyüşler yaparak kitaplar yazıyorum. Çok süpersin. Alors, on s'est rencontrés à la galerie euh, de Tankout euh, qu'on avait déjà interviewé. Euh, c'était au moment de, comment dire, du vernissage de ton exposition. Et c'est un peu comme ça qu'on a, fait connaissance. Est-ce que tu, tu, pourrais nous parler un peu plus du, du travail que tu fais, justement Oui, donc c'est un peu une, aventure parallèle avec l'architecture que j'ai commencé il y a près de 20 ans maintenant. Donc c'est des recherches en peinture euh, et euh, encre de Chine sur papier, euh, qui sont un peu une sorte de recherche ou une introspection par rapport à l'univers du skateboard dans lequel j'ai baigné pendant ma jeunesse. Et ensuite. pas dit ça. Hein ah oui, oui. <laughs> <laughs> c'est connu. Et encore dedans Oui, oui, oui, tout à fait. <laughs> et donc, euh, c'est une sorte d'introspection et de recherche de ces abstractions géométriques euh, qui ont germé dans mon esprit euh, pendant la pratique de ce sport que je faisais contre de l'architecture. Donc, c'est un peu essayer de comprendre comment l'espace, l'architecture laisse des traces dans nos esprits et nos imaginaires. Donc c'est un travail principalement abstrait, euh, géométrique. Et, donc du coup, ce que tu avais présenté comme travail à ce moment-là, eh, ça s'inscrivait bien dans la ligne euh, de, artistique de la galerie euh, chez Tante eh, qui parle un peu de cette relation un peu intime des, habitants avec leur ville, et en l'occurrence Istanbul. Et est-ce qu'il y a des sources d'inspiration particulières, des, gens ou des pour des modèles un petit peu euh, dont tu t'es inspiré Ah euh, bah, je suis un amoureux du modernisme, donc euh, beaucoup de peintres abstraits de l'époque moderne m'ont influencé, principalement des Espagnols comme Pablo Palazuelo ou Jorge Oteiza. sinon, à Istanbul, je dirais, enfin l'exposition s'appelait La nature du chaos, donc c'était aussi pour un peu regarder cette ville chaotique certes, mais essayer d'en apprécier son chaos et plutôt inviter les gens à l'embrasser plutôt que de s'enfermer dans un gros 4x4 et aller dans les parkings des shopping malls. Oui, merci beaucoup. Et alors maintenant, après <laughs> toutes ces définitions bien abstraites et tous ces concepts, comment est-ce qu'on fait le passage en turc <laughs> Tu aimes bien me tester, je vois, d'accord. Euh, Ee, evet, Tankut Aykut'taki e, sergi böyle 20 yıldır mimarlıkla başladığım bir macera diyebilirim. Daha çok resimsel bir e, yanı bütün çalışmalarımın ve orada daha önce ve uzun zamandır içinde olduğum kaykay dünyasının ve kaykayımla mimariye e, karşı yaptığım mücadele ya da dokunuşların beynimde bıraktığı... E, diyeyim e, soyut e, izleri biraz tuvale ya da kağıda nasıl yansıtabilirim onun bir e, süren bir araştırması yani burada bütün işte vücut, mekan ve e, zihin arasındaki ilişkileri araştırıyorum. Serginin ismi de işte kaosun duasıydı. Ve işte nasıl İstanbul gibi kaotik bir şehrin bizim aslında bir ilham kaynağımız olabilir ve o kaosu kucaklayarak e, nasıl yaşayabiliriz? Gidip AVM'lerde ya da büyük ciplerin içinde kapanmadan e, olabiliriz. Biraz onu sorgulayan bir sergiydi. Écoute, merci beaucoup. Et puis, <clears throat> vraiment, grâce à la, la cohérence de tout ce travail, que ce soit en architecture, en peinture euh, ou en écriture, euh, Euh, ça nous permet de faire la transition. Ce chaos euh, qu'on peut vivre en passant à Istanbul, c'est un peu euh, ça qui a inspiré l'écriture du livre que vous présentez en ce moment avec Johan Morvan, Istanbul 2023. Alors peut-être on peut demander à, Johan de se présenter. Johan, toi tu, tu viens d'Aix-en-Provence où tu travailles au CNRS et tu as pas mal bougé dans toute la région. Oui, en fait, euh, je travaille sur Istanbul depuis 2009, euh, où je suis arrivé pour euh, devenir co-responsable de l'Observatoire urbain d'Istanbul à l'Institut français d'études anatoliennes, donc dans les pas de Jean-François Pérouse, qui a d'ailleurs réalisé la postface de ce petit ouvrage Istanbul 2023. Et donc, depuis ce moment-là, à l'Observatoire urbain, nous menons un certain nombre d'enquêtes annuelles sur Istanbul. Nous encadrons euh, des étudiants, euh, nous aidons des chercheurs de passage. Et voilà. Merci. Euh, Johan Toulouse Dan, euh, pardon Aix-en-Provence'dan geliyor. 2009'dan beri İstanbul üzerinde çalışmalar yapıyor. Fransız Anadolu Enstitüsü'nün kapsamında. Orada e, şehir gözlem laboratuvarını e, yönetiyor. Değişik Fransa'dan gelen değişik e, araştırmacıları orada karşılıyorlar ve bütün araştırmaları sürecin süresince destek oluyorlar. E, Evet. E, bir de tabii orada e, laboratuvarı yöneten e, Jean-François Perouse da e, bu akşam tanıttığımız kitabın e, postfasını e, yazdı. Ona teşekkür ediyoruz tekrar. Merci. Et donc, euh, le concept euh, du livre, finalement, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, Sinan, des marches à travers Istanbul. Euh, comment vous avez sélectionné, en fait, les endroits dans lesquels vous avez marché Et puis, finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que ces marches racontent de la ville hmm. Euh, on a eu une sélection assez stricte des marches. C'était toujours être au nord du second périphérique, donc du thème. Donc c'est vraiment. côté européen, mais oui. au, nord côté européen ou au sud ou à l'est. Oui, oui. <laughs> voilà, mais donc toujours dans ces franges urbaines. Euh, out of the theme. Out of the theme, <laughs> en formation. Et donc le livre s'appelle Istanbul 2023 parce que ce sont toutes ces zones qui sont en mutation dans le cadre de l'objectif 2023 du gouvernement turc. Oui, on voit euh, sur la couverture quand même euh, un endroit assez central de la ville, euh, si je ne me trompe pas. <laughs> je préfère ne pas revenir sur ce problème <laughs> qui relève de, la politique de l'éditeur et non pas de notre fête et c'est peut-être plus facile effectivement de, reconnaître euh, aya Sofia que les quartiers euh, peut-être que vous avez visités. Machatan. Ouais. <laughs> Euh, effectivement, donc nous on était vraiment dans les, franges que même peu peu de connaissent. donc c'est des marches qui s'étirent, je dirais, de la vallée du Djendere, donc de la forêt au nord d'Istanbul, rive européenne, qui s'étire vers Silivri, donc l'extrémité euh, occidentale. du département. Et de l'autre côté, ça part de Beykoz, donc les territoires au nord, euh, près de la mer Noire, jusque euh, Dilovasse, Gebze, donc le hub industriel à l'est. O diyor ki tamam e, işte <laughs> e, kitap için e, bütün yürüyüş güzergahları genelde Temin kuzeyindeki alanlara yoğunlaştı. E, böylece işte e, İstanbul 2023 kitabın adı ve o e, hükümetin hedef 2023 politikaları esnasında bütün o alanlar nasıl değişmekte ve nasıl değişecek biraz onları gözlemlemek için e, oluşturduğumuz yürüyüşler. E, böyle Avrupa yakasında işte Cenderi Vadisi'nin bitişinden Silivri'ye doğru uzanan bir güzergahımız oldu. Asya yakasında ise e, Beykoz civarlarından başlayıp e, Kartal'dan geçerek e, Dilovası'nda bitirdik maceramızı. Et alors, en marchant dans ces, dans ces marges, dans ces, franges urbaines que vous avez visitées, qu'est-ce qu'on voit finalement Qu'est-ce que vous avez vu Est-ce que euh, vous avez la possibilité de nous dire un petit peu euh, ce que contient le livre pour nous donner un peu euh, l'envie, pour nous mettre l'eau à la bouche puisqu'on est au, bistrot français Eh bien, je ne sais pas si ça me donne toujours l'eau à la bouche d'ailleurs. Mais... <laughs> on voit pas que du joli hein, sur ces franges urbaines. Euh, eh bien, nous sommes partis donc euh, euh, à la rencontre des habitants dans leur diversité, et puis aussi des, des, gens qui travaillent sur ces franges urbaines. Et donc le livre se compose par un chapitrage assez précis avec euh, donc des chapitres qui sont euh, thématiques et qui euh, recouvrent des territoires que nous avons parcourus à pied. trois chapitres côté européen, trois chapitres côté anatolien et un chapitre central qui fait le lien à l'intérieur du livre, mais aussi à Istanbul, entre le, côté européen et le côté anatolien, et qui, lui, décrit ce macro-territoire en gestation. D'accord, ça donne une ah. certaine intelligence finalement du, territoire pour des gens euh, qui auraient l'habitude plutôt de fréquenter justement le centre. Tout à fait. Enfin, la notion de centre est elle-même maintenant très complexe. À Istanbul, euh, depuis longtemps et en général, d'un point de vue plus théorique, hein, parce qu'il y a des, historiquement quatre polarités euh, à Istanbul. Hein, et maintenant, avec la multiplication des échangeurs, des centres commerciaux, l'évolution des, modes de vie d'Istanbuliotes, on a une explosion de, des centralités. Euh. Evet, e, kitap e, 7 tane bölümden oluşuyor. Üçü e, Avrupa yakasında, öbür üçü Asya yakasında ve yedincisi de bir büyük bu mega kentin nasıl oluştuğunu anlatan ve her iki tarafı ve kitaptaki bütün bölümleri birbirine bağlıyor. E, e, her işte e, bölümün de bir e, okuma şehrin değişik bir bakış açısı var değişik bir okuması var biri işte kaynaklara bakıyor biri bütün göç olaylarına bir tanesi hava kirliliği ya da bütün işte e, dua tahribatlarına filan e, tabii bu bütün bu alanlar şey periferide oluyor ve artık yani böyle İstanbul'un da birkaç yıldır ya da eskiden biri aslında birçok merkezli bir şehir olduğunu ve bu merkezlerin çoğalmasının da devam ettiğini okuyabildik. Yani eskiden sadece işte e, Tarihi Yarımada, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar gibi dört çekirdek ya da merkez varken artık bütün bu yeni kurulan e, e, alanlarda da işte AVM'lerde ve onların çevresinde başlayan yeni sosyalleşme biçimlerinin de böyle bambaşka bir kentle karşı karşıya olduğumuzu gösterdi bize. Merci Sinan. Effectivement, ça met peut-être pas l'eau à la bouche pour aller se promener dans ces quartiers, mais du coup, euh, justement, puisqu'on pourra peut-être <laughs> pas les voir directement, ça peut être l'occasion de les découvrir euh, à travers votre, euh, voilà, votre lecture, et, c'est déjà une bonne chose. Ou aller humer l'air de Aydos, le point culminant du département d'Istanbul. İstanbul'un en yüksek tepesinden biraz havayı koklayabilirsiniz. Alors, vous parlez un petit peu, on voit le, titre des chapitres, aux sources d'Istanbul, la tectonique des, strates migratoires, le bon, la brute et le truand, la plongée en enfer. Effectivement, c'est c'est pas des titres euh, extrêmement <laughs> alléchants. <laughs> On a eu euh, il y a deux semaines une, entrée euh, en plateau de fromage. Je pense que, ça sent un petit peu le ça sent un petit peu fort <laughs> tout ça. Ah, c'est surtout le dernier chapitre, hein, qui est entre les plongeant euh, de qui sur la fin du dernier chapitre plongeant de Gebze vers Dilovasse effectivement représente un, avant-goût de l'enfer. Euh, ouais, c'est comme de pois sous un camembert un peu trop fou fait. <laughs> ouais, donc ça nous fait rire, mais, mais effectivement, c'est pas forcément les choses les plus réjouissantes dont on parle maintenant. Est-ce que vous auriez envie quand même de, de, nous soulever un point positif que vous avez trouvé dans, toute cette aventure euh, euh, ça va être difficile. <laughs> Hein, quand j'ai relu le livre après la publication, j'ai pleuré. ça me rappelle une question de Jamel Clouche euh, à ce propos mhm. lors de la présentation de ce livre. Donc, beaucoup de, beaucoup de, scepticisme dans, mhm. dans cet ouvrage. Alors. Non, il y a quand même l'évocation de, de, petits plaisirs urbains de la Post-Urban Cave Society stambouliote. Oui, et puis aussi, euh, une fois qu'on se promène dans tous ces quartiers qu'on considère toujours très conservateurs, etc., on réalise aussi qu'il y a plusieurs clichés qui sont véhiculés et qu'avec les modes de consommation, ben, il y a des porosités qui sont en train de se créer et que on n'est pas dans une société aussi clivée qu'on voudrait nous le laisser croire. Donc il y encore, il y a encore de l'espoir. <laughs> Mesela il faut le evet. Türk Sinan. Evet e, yani bütün bu yürüyüşlerde de böyle işte hmm, belki gözlendiğim yani çok pozitif şeyler gözlemleyemedik yani doğrusunu söylemek gerekirse. Yani hatta kitap yayınlandıktan sonra okuduğumda böyle ağladım böyle uf <laughs> nasıl bir şehirle karşı karşıyayız ya diye. Ee, ama yani belki böyle umut veren bazı şeyler de gördük. Mesela e, işte hep o periferideki mahalleleri böyle çok e, geleneksel e, filan olarak tanımlıyoruz ama oralarda yürüyünce böyle bütün bu hmm, tüketim toplumunun getirdiği işte yeni alışkanlıklar ve yeni yaşam biçimleri aslında böyle e, her zaman medyanın bize inandırmak istediği gibi böyle ikiye bölünmüş bir ülkede yaşamıyoruz ve aslında Merci encore une fois. Alors, euh, vous venez en ce moment vous présenter ici euh, à Istanbul le livre. Et quelles sont les prochaines étapes pour chacun d'entre vous Peut-être euh, une prochaine expo, ou une prochaine publication euh, bah, on est en train de euh, négocier avec l'université Bilgi pour faire traduire l'ouvrage en turc, donc pour qu'il puisse être lu par plus grand nombre. Et sinon, on a d'autres projets d'écriture sur Istanbul, toujours euh, autour de la marche, avec Johan, peut-être avec Sarkan Tayjan aussi, qui sera de, la marche cette fois-ci. Voilà, et puis moi je prépare Istanbul Métropole à crédit aux éditions Belin. Ah. Très bien. Böyle e, bilgi yayın evleriyle işte kitabın e, Türkçe tercümesi için ilerlemeye başladık. Yakında umarım e, hallolur. Ee, yoksa belki Serkan Taycan'la beraber e, ve Yoğan'la beraber başka bir kitap projemiz de olacak. Onu da başlatıyoruz. Ayrıca Yuan e, Bölen Yayın Evi'nde Fransızca İstanbul Kredili Metropol isimli bir kitap yazıyor. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Johan, merci Sinan. Et maintenant passons au dessert de Marie. Johanna ve Sinan'a teşekkür ediyoruz ve şimdi Marie'nin tatlısına geçiyoruz. Alors après l'interview de Sinan Logier et Johan Morvan, qui a traité d'urbanisme, on va un peu rester dans le thème et parler d'architecture, et toujours du côté des livres pour ce dessert. Je vais donc vous parler d'Émile Prisse d'Aven, un égyptologue, archéologue et journaliste français du 19e siècle, qui a notamment contribué avec Champollion au déchiffrage de la pierre de Rosette. Si j'ai choisi de parler de son travail, c'est parce que certains de ses livres sont conservés à l'Institut français d'études anatoliennes, dont on a parlé juste avant, à Istanbul donc, et ils sont visibles en Turquie pour vous qui nous écoutez. De ce fait, le livre sur lequel j'ai eu la chance de travailler, qui a été publié en 1877, s'intitule L'art arabe d'après les monuments du Caire, depuis le 7e siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Il s'agit d'un ouvrage en plusieurs tomes, mais je vais m'attarder sur le premier volume, composé de planches d'illustrations toutes plus incroyables les unes que les autres. Il faut savoir que le livre mesure 51 par 65 cm, il mesure donc plus d'un mètre de large une fois ouvert, ce qui en rend la consultation un peu magique et présente les immenses dessins de façon encore plus impressionnante. Émile Prisdaven a fait une sorte de compilation des monuments qu'il a pu voir et les présente dans son livre, d'abord sous la forme de vue générale, avec un regard un peu romantique comme avaient à l'époque les Occidentaux sur l'Orient, puis il en dessine les plans d'architectes, les vues rapprochées des sculptures et des pierres, morceau par morceau, de façon très didactique. On sent vraiment sa volonté de ne laisser passer aucun détail et de conserver la trace de tous les motifs, sous forme de gravures, de lithographies en noir et blanc très précises. Et concernant le motif justement, Prise a aussi recensé de multiples dessins des mosaïques, des faïences, des palais et des mosquées, des plafonds en bois peint, des étoffes, des pages de Coran ornées, etc. etc. Il nous les propose dans son livre sur l'art arabe sous la forme de lithographies en couleur dont la précision et la beauté m'ont encore plus impressionné que les gravures dont j'ai parlé juste avant. Chacune des planches est bien sûr parfaitement légendée, ce livre est donc en plus d'être une source de ravissement, une source de ravissement pardon, pour les curieux et les passionnés, c'est aussi une source de savoir énorme pour les archéologues et historiens d'aujourd'hui et du futur, puisqu'il s'agit d'une encyclopédie présentant une, une grande partie, pour ne pas dire toute, de l'art arabe sur une très large période. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, ces livres sont aussi disponibles en version numérisée sur le site de la New York Public Library et sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Merci beaucoup Marie. On espère que vous ayez la chance d'aller encore une fois fréquenter la bibliothèque de l'IFEA pour découvrir ces vrais trésors euh, voilà, qu'au fil des semaines on apprend à connaître. Et voilà, on va finir en musique cette émission. Fransız lokantası. Le bistrot français. Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Mari Munhoven, Steven Riff, Adrian Lisha ve Gökşen Şahin Lisha.